Gernikako arbola eman eta zabaltzazu munduan frutua, hala zer dion neiparagirek bere kantu ospetsuan, bosteun bat kimu badira munduan gaindi landatuak. Ipare Euskal lau horietarik bat doniane loizunen eta bestea orai donibane garazin Charles de Gaulle plazan. Laurent Intxauspe, hauzapesa. La symbolique est simple, puisque aussi le général de Gaulle à un moment s'est senti euh, oppressé. Simbolikoa, simplea da. Euh, General Jenerala erasotua senditua izan da eta deia zabaldu zuen frantses populuaren libratzeko. Ondorioz, bi simbolo hauekin, behar dugu libertatearen alde borrokatu eta erakutsi landatze unekin, donian egarazi euskal antitate baten barne dela eta Europan. Euh, eta euh, Europan. Bizkaiko batzarreko lehendakaria den ana otaduirentzat Gernikako arbolaren landaketak baditu onduan egin bideak. Gure kultura, gure nortasuna, gure hizkuntza hori dana babestu, indartu, bultzatu mm, behar dugu. Arbola hau, orain landatu dugun arbola hau, izan daitela ba, adurretik ebroraino edatzen dan gure herriaren, harimaren nortasuna eta lekukoa. Donioane garazin erriko oposizioko kontseilaria den matine etxeberrik, begi honez ikusi du landaketa, eta arbolak erakusten duen simboloa ez dela aski errandauku. Ba, egun importanta da, alere, gaiteko... Um, simbolikoa biziki azkarra du, Euskal Nazioaren eh, simbolo biziki azkarra baita, eta olako bat gertatzea gure egian eh, bozkariatzen gira biztan Bada ingurumen bat, pixka bat ari dena, ba ez dute janen frantzesten, mainan Euskara gibeleata ida hemen, ez du eh, arbolaunek bere simbolika guziaikin ere hori ahainatuko, baina nahikeria bada, berda intzina segitu eta segitu gure egia Euskal duntzen.